Bismillahirrahmanirrahim. Ümmeti Muhammed olan efrada ey keremler kanı merhamet buyur. Hızır'la İlyas'ı gönder imdada ey keremler kanı merhamet buyur. Ha, şimdi ben sizinle savaşa giderim ben. Muhammed Meti eman ver bize Kamil iman ile zaman ver bize Cenneti alada mekan ver bize Ey keremler kanı merhamet buyur Ümmeti Muhammed oldu perişan, eşrafı mahvoldu, kalmadı zişan. Ey vahidi mutlak sensin kerem şan, ey keremler kanı merhamet buyur. Ey Halik-i alem emanul eman, Senden özge yoktur bize bir güman. Ya Rab bize göster bir darul eman. Ey keremler kanı merhamet buyur. Muhammed hürmeti reddetme bizi. Dergahı rahmetten seddetme bizi Ağyar zümresinden addetme bizi Ey keremler kanı merhamet buyur Habibindir senin Ahmet-i Muhtar Habibindir senin Ahmet-i Muhtar Serveri enbiya zatında dildar sen bizi affeyle aman ya gaffar ey keremler kanı merhamet buyur bir hürmeti yarab nuru peygamber enbiya evliya cümleye rehber Yari gari güzel Sıddık-ı Ekber Ey keremler kanı merhamet buyur Enbiya evliya hürmet ya Rab Etkıya esviya hürmet ya Rab Hurefa şurefa hürmet ya Rab keremler kanı merhamet buyur. Bir hakkı ya Rabbim zatı izzetin, esrarı ya Rabbim ilmi hikmetin. Bir hakkı ya Rabbim şanı kudretin, ey keremler kanı merhamet buyur. Bir hakkı ya Rabbim Zat-ı İzzetin Esrarı ya Rabbim ilmi hikmetin Bir hakkı ya Rabbim Şanı kudretin Ey keremler kanı merhamet buyur Lütfi bugün ya Rab Abdi zelildir Acı merhamet gözü alildir, sebkati rahmetin elde delildir. Ey keremler kanı merhamet buyur. Bayram hoca bugün abdi zelildir, muhtacı merhamet gözü alildir. Şefkati rahmetin elde delildir. Ey keremler kâne merhamet buyur. Cemaat cemaat bugün ya Rab abdi zelildir. Muhtacı merhamet gözü alildir. Sebkati rahmetin elde delildir keremler kanı merhamet buyur. Ey keremler kanı merhamet buyur. Ey keremler kanı merhamet buyur.